առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում ապրող երեխաներից 32 միլիոնը լսողական խնդիրներ ունի։ Դրանք կարող են լինել ինչպես ժառանգական, այնպես էլ ներարգանդային փուլում առաջացած խնդիրների հետևանքով։ Լսողական խնդիր կարող է առաջանալ նաև կյանքի ընթացքում ականջի հետ կապված տարբեր հիվանդությունների եւ վնասվածքների հետևանքով։ Լսողական խնդիրներով երեխաներն ու նրանց ընտանիքները բախվում են մի շարք առողջապահական, կրթական, հոգեբանական եւ այլ խնդիրների, դեպքի, որոնց մասին էլ այսօր խոսելու ենք։ Եկեք միասին հասկանանք, ինչպես են ախտորոշվում լսողական խնդիրները, ինչ տեսակների են բաժանվում, որ գիտությունն է զբաղվում այդ խնդիրների լուծմամբ, եւ իհարկե հասկանանք լսողական խնդիրների մասով ինչպիսին է իրավիճակն Արցախում իմ տղան Արամը լսողության լուրջ կորուստ ունի, ցախականջում նրա մոտ թերապես խլություն է, իսկ աչում լսելու եւ չլսելու սահմանին լսողություն 4-րդ աստիճանի ծանրալսություն նեյրոսենսոր, այսինքն վնասված է լսողական նյարդը։ Այդ խնդիրը մենք հայտնաբերել ենք, երբ Արամը 9 ամսական էր եւ դա չի համարվում արդեն նորածնային տարիք, ավելի շատ կրծեր մանկական տարիք է համարվում, վաղ մանկական տարիք, բայց այնուամենայնիվ 2005 թվականի ծնված երեխայի համար 2006-ից անմիջապես սկսված պարապմունքները եւ մեծ ջանքերը տվել են իրենց արդյունքը ու հիմա ես իհարկե շատ մեծ ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ Արամի մոտ զարգացել է խոսքը եւ նա հիմա սովորում է Դիլիջանի միջազգային դպրոցում եւ ամբողջ կրթությունը ստանում խոսում է անգլերենով ու փառքաստությունի որևէ խնդիր հաղորդակցվելու Տարինե Հարությունյանն է, լսողական խնդիր ունեցող երեխաների մայրերի Հավատ հասարակական կազմակերպության ծնողական դպրոցի ղեկավարը։ Կարինեն եւ իր ընտանիքն այն կամ այն ընտանիքներից են, ովքեր չկոտրվեցին որդու ամենածանր աստիճանի լսողական խնդրից։ Հակառակը, Կարինեն սկսեց ուսումնասիրել մանկական լսողական խանգարման մասին ամեն ինչ՝ սուրդոլոգիա, սուրդոմանկավարժություն, սուրդոհոգեբանություն, լսողական սարքեր եւ այլն։ Արցախի հանրապետությունում նորածիների լսողությունը ստուգ ստուգելը հնարավոր է դարձել միայն վերջին տարիներին, սակայն արդեն մի տարի է, ինչ Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության կենտրոնի լսողության ստուգման աուդիոմետրիկ սարքը փչացել է։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից ստացած տեղեկություններով սարքն այս ընթացքում երկու անգամ փորձել են վերանորոգել, սակայն չի հաջողվել։ Նախարար Միքայել Հարությունյանի խոսքով հուլիսին կհայտարարվի տենդեր նոր աուդիոմետրիկ սարք գնելու նպատակով։ Առանց այդ սարքի երեխաների լսողական խնդիրները հայտնաբերվում են շատ շատ ավելի ուշ, երբ արդեն երեխայի մոտ արկա է խոսքի հապաղում եւ համակցված այլ խնդիրներ։ Արմինե Լազարյանի դուստրը Լեոնան այդ երեխաներից մեկն է։ Արմինեն պատմում է. դիմեցի գլոկոպեդի սկզբից Իսկ հետո բարբերաբար ստուգման էինք տանում լոր բժշկի մոտ, միգուցե ականջների խցանում կա, կամ ինչ որ այլ խնդրեմ, ամենստուգումներից հետո մեզ հավաստիացնում էին, որ որևէ խցանման կամ բորբոքման խնդիր չկա երեխայի մոտ։ Նաև նշեմ, որ բժիշկը ասում էր, որ միգուցե ինքը անուշադիր երեխա է, միգուցե չլսելու է տալիս, այսպես ասած, բայց ոչ, գնալով ես նկատում եմ, որ մեզ ավելի շատ է խանգարում նրա այդ չլսելու, չարձագանքելու պահը։ Երբ Լեոնան արդեն դպրոց էր հաճախում, սակայն ընտանիքի մոտ ծանրալսության կասկածները շարունակում էին չփարատված մնալ, որոշեցին երեխային տանել Երևան հաստատվեց երկրորդ կարգի սենսոնևրալ ծանրալսություն, որը հավանաբար ԻԾՆ էր երբ որ ես դիմեցի ասացի, որ երևի թե երեխան ծանրալսություն ունի, ինքը առաջինը հարցրեց խոսքի մասին, Դա շատ կարևոր է, որ ծնողները ուշադիր լինեն երեխայի խոսքին։ Հարցրեց մի քանի տարի հնչողության մասին։ Զարմանալի ինքը հարցրեց Զ տարի մասին, որը արդեն երեխան հաճախում էր առաջին դասարան, բայց բոլոր տարերը արդեն արտաբերում էր, երևի թե, բացի Զ-ից։ Ես շատ զարմացա, քննշեց, որ երեխան ոչ թե չի կարողանում արտաբերել այդ տարը, այլ նա ճիշտ չի լսում, դրա համար չի կարողանում արտասանել, Հովարդ Կարագյոզյանի անվան բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ Լեոնան այժմ բոլոր հնչյունները կարողանում է ճիշտ արտաբերել։ Հիմնադրամը մինչև 12 տարեկան երեխաներին ապահովում է լսողական սարքերով։ Լսողական սարքեր տրամադրում է նաև Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարությունը, սակայն դեռևս շատ քիչ երեխաներ են կարողանում օգտվել դրանցից։ Նախարարությունից ստացած տվյալներով նախատեսվում է ծրագրի ֆինանսական, ինչպես նաև շահառուների ցանկի ընդլայնում։ Իսկ մինչ այդ բոլոր այն ծնողները, որոնց երեխաներն ունեն լսողական այնպիսի սարքի կարիք, որը կառավարության ներկայիս ծրագրով չի տրամադրվում, կարող են դիմել առողջապահության նախարարություն Նախարար Միքայել Հայրյանի խոսքով այստեղ կաջակցեն սարքի ձեռքբերման հարցում։ Շատ ծանր փուլ է լինում, երբ հաստատվում է երեխայի լսողական խնդիրը եւ ծնողները սկսում են մեղադրել բոլորին, առաջին հերթին գուցե եւ իրենց, երբեմն փնտրում են բժշկական սխալ եւ այդ մեղադրանքների փուլից հետո անպայման գալիս է մոլորության, անորոշության փուլը, ինչուների փուլը ինչու հենց ինձ հետ, ինչու հենց իմ երեխայի հետ եւ այլն դա բնական բնական է, բայց իմ խորհուրդը որպես այդ ճանապարհն անցած ծնող եւ որ ես լսել եմ այս խորհուրդը ինձանից ավակ ծնողներից, ամենակարևորներից մեկն այն է, որ դուք շատ շուտ փորձեք հաղթահարել այդ փուլը, որովհետև ամեն կորցրած օրը, շաբաթը, ամիսը դա երեխայի խոսքի զարգացման կարևոր գործից եք դուք կորցնելու եւ այնպես որ փորձեք այդ փուլը հաղթահարել որքան հնարավոր է արագ Ծնողական on-line դպրոցի ղեկավարի նշած զգացողությունները ծանոթ են եւ Լեոնայի մորը, եւ մեր մյուս հյուրին Դիանա Բաղրյանին։ Դիանայի դուստրը Յանան 1.8 տարեկանից լսողական սարք է կրում 4-րդ աստիճանի սենսոնևրալ ծանրալսությամբ։ Այժմ Յանան 15 տարեկան է։ Մայրը պատմում է, թե ինչ երկարատև ու ծանր ճանապարհ են անցել ու ինչ հաջողություններ ունեն այսօր տարիներ առաջ այստեղ չեն եղել այդ հնարավորությունները, որը հիմա է։ Եվ ես մասնագետ լինելով հանդերձ, մի կերպ, մի կողմ եմ դրել իմ հույզերն ու զգացմունքները, իմ մայր լինելու փաստը եւ իմ դստերը տվել անհնարինը։ Դա խոսքն է։ Մենք ունենք մեծ արդյունք։ Փորձել եմ աշխատել այնպես, որ չունենա սահմանափակ բառապաշար սահմանափակ զարգացվածություն։ Տիրապետում է երկու օտար լեզուների՝ անգլերեն եւ ֆրանսերեն, հիմա էլ ընտրել է հումանիտար թեքում օտար լեզուներ։ Բարի ոլորտում ենք ունեցել բազմաթիվ նվաճումներ եւ ես հպարտ եմ դրա համար։ Ես հպարտ եմ, որ ունեցել եմ լավ ընտանիք, լավ ամուսին, լավ հայր, ով ինձ միշտ օգնել է, թեև ու թիկունք է եղել ինձ, որ կարողանանք հաղթահարել այս ամենը։ Դիանա Բաղարյանը պատմում է իր ընտանիքի պատմությունը եւ խորհուրդ տալիս բոլոր այդ խնդրին բախվող ծնողներին իրենց օրինակը դիտարկելով չկորցնել հավատը եւ պայքարել ովքեր որ ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմաններ ունեցող երեխաներ, այդ թվում նաև լսողական խնդիրներով, երբեք անհաղթահարելի ոչինչ չկա։ Ամեն խնդիր ունի լուծման իր տարբերակը։ Պարզապես աշխատեք իրենց հետ, ժամանակ տրամադրեք նրանց եւ ամեն ինչ արդյունք կունենա։ Լիանան հատուկ մանկավարժ եւ Սուրբ Դո մանկավարժ է աշխատում Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցում, ինչպես նաեւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի ներառական կրթության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ է։ Նա, ինչպես եւ ծնողական on-line դպրոցի ղեկավար Կարինե Հարությունյանը, իրենց ճանապարհը Սուրբ Դո մանկավարժության ոլորտում սկսել են իրենց սեփական երեխաներից, իսկ այժմ արդեն օգնում են տասնյակ այլ լսողական խնդիրներով երեխաների եւ նրանց ընտանիքներին երեխայի խնդրումը երբեք մի թաքցրեք, որովհետև խնդիրը հայտնաբերվելուց հետո նա պիտի գրի լսողական սարքեր կամ գուցե այնպիսի իրավիճակ լինի, որ կոխլեար իմպլանտ կրի, այսինքն երևացող լսողական սարքեր, իմպլանտը նույնպես սարք է, որի մի մասը արտաքին է եւ մյուսը ներքին ականջում տեղադրված եւ միևնույն է, դա տեսանելի է եւ անգամ եթե չլինի տեսանելի, գրագետ է այն մտածումը, որ շրջապատը իմանա այդ մասին եւ իմանա թե ինչպես պիտի վերաբերվի երեխային, այսինքն օրինակ, որ պիտի լսողական սարքերը չթրջվեն, պիտի հարված չկրեն, լսողական սարքերը երեխայի հետ պիտի խոսեն, բարձ ոչ գուցե ոչ այնքան շշուկով, հա, երբեմն շատ մարդիկ ինչպես ասում են, քթի տակ են խոսում, սովորություն ունեն, բայց այս դեպքում մեր երեխաների հետ պիտի խոսեն པարզ, հստակ, բոլոր հնչյունները ճիշտ արտաբերելով եւ ամենակարևորներից մեկը էմոցիոնալ, այսինքն եթե ուրախություն եք արտահայտում, սա առաջին հերթին հենց ընտանիքի անդամներին է վերաբերում, պետք է ձեր դեմքի արտահայտությունը, ձեր ձայնի ինտոնացիան իսկույն ցույց տան ուրախությունը, եթե զարմանք է զարմանքը, եթե ջղայնությունն է ջղայնությունը, եթե հրճվանք է հրճվանքը, դրանք շատ կարևոր մանրամասներ են, որ մեզ սովորեցրել են մեր սուրդոմանկավարժները։ Երբ արդեն երեխայի մոտ հայտնաբերվում է լսողական խնդիրը, անմիջապես պիտի սկսել աշխատել կոմպենսավորման ուղղությամբ, որ เป զի ամենակարճ ժամկետներում երեխան ներառվի, շարունակում է ծնողական on-line դպրոցի ղեկավարը։ Հայաստանում ցանկացած ծննդատուն արդեն իրականացնում է այդ ծրագիրը եւ հենց առաջին 3 օրերին երեխայի մոտ հայտնաբերվում է խնդրի հավանականությունը։ Եթե հավանական է, որ երեխան կունենա լսողական խնդիր, հենց առաջին 3 օրերին դա པարզ է դառնում։ Այսինքն կասկածը արդեն լինում է։ Հետո 3 ամսականում նորից է այց լինում մասնագետների մոտ, եթե արդեն ավելի խորը հետազոտությունով ողջում է, որ այո, խնդիրը կա, անմիջապես անցնում են կոմպենսացիայի այդ ճանապարհներին։ Եվ եթե խոսքի ճանապարհն է ընտրվում, որպես կոմպենսացիայի միջոց, կարող են ծառայել լսողական սարքերը կամ կոխլեար իմպլանտը ավելի ģեր ժամանակակից ģերհզոր լսողական սարք արվի։ Եթե ընտանիքում մայրը եւ հայրը նույնպես խուլ են եւ ունեն խիստ լսողական խնդիրներ ու խոսքը նրանց մոտ զարգացած չէ բանավոր, ապա երեխայի համար մայրենի է դառնում հենց ժեստերի լեզուն։ Լսողական ապարատով երեխաների եւ նրանց ընտանիքների համար ոչ պակաս դժվարություն է տեխնիկական ադապտացիայի փուլը, երբ երեխային սովորեցնում են հարմարվել, որ սարքը պիտի դառնա նրա առօրյայի անբաժան մասը, որ այն չի կարելի հանել առանց խիստ անհրաժեշտության եւ այլն։ Ավելի մանրամասն պատմում է երկրորդ կարգի սենսոնևրալ ծանրալուսություն ունեցող Լեոնայի մայրիկը։ Սկզբից ես վախեր ունեի, որ անհարմար կլինի սարքը կրել եւ դա ինչ որ ձև կխանգարի մեզ, բայց ի ուրախություն ինձ նա, այսպես ասած, խելոք-խելոք տեղադրեց սարքը։ Մենք փորձ ունենք արդեն մեկ անգամ ակնոց կրելու եւ դա մեզ շատ օգնեց, որ եւս միած սարքի կրումը նա շատ հանգիստ ընդունեց։ Բայց նշեմ, եթե նա չհամաձայնվեր, դա շատ դժվար process է։ Ակնոցի դեպքում ես համոզվեցի, որ շատ դժվար է երեխաներին սկզբից ընտելացնել ինչ-որ մի սարքի։ Երկրորդը ես միջև սովորեցրեցի նրան սարքը չհանել, ուրիշներին ցույց չտալ, չխաղալ դրանով, որովհետև առաջին հերթին դա շատ թանկարժեք սարք է։ Երկրորդ հերթին էլ նա պիտի սովորել սարքը կրելուն եւ այդ ձայնային աստիճանին Լեոնայի լսողական ապարատ գրելու ընտելացման փուլը համընկավ պատերազմի հետ։ Սկզբից երբ որ տեղադրեցինք, նրա համար շատ բարձր էր այդ ձայնը եւ մեզ էլ բժիշկները տեղյակ պահեցին, որ կարող է մի քիչ խանգարի երեխայի մոտ չգորգորակ, նա որովհետև սովորել շատ ցածր ամեն ինչ լսել, իսկ հիմա նորմալ բարձրության դա իր համար մի քիչ շոկային կարող է լինել եւ իսկապես այդպես էր դե պատերազմի ժամանակ շատ երեխաներ կային մենք հյուրանոցում էինք բնակվում եւ բոլորը գորգորում էին ինքը միշտ բողոքում էր ասում էր ասա մոտս չգորան ու սկզբից մի քիչ ցածր աստիճանի վրա սարքը աստիճանի վրա կարգավորումները կատարեցին բժիշկները, հետո երկու շաբաթից պիտի գնայի նորից կարգավորումներ կատարելու։ Լսողական խնդիրներով երեխաների մայրերի հավատ հասարակական կազմակերպության անդամ Կարինե Հարությունյանը նույնպես հիշում է իրենց կյանքի այդ դժվար եւ աշխատատար փուլը, որթին ընդամենը 1 տարեկան էր, երբ սկսեց լսողական սարք կրել։ Կարինեն իր փորձով է կիսվում պիտի ծնողները լինեն շատ ուրախadir, պիտի լրացնեն օրագիր, այսինքն ունենան իրենց մոտ մի պարզ տետր, որի մեջ կնշեն, որ օրինակ շան հաչոցը չի լսել, կատվի մլավոցը չի լսել, բայց ասենք թե ուղաթիռի ձայնի ուղությամբ շրջվել է կամ դրան զանգի ուղությամբ շրջվել է, հայրիկը երբ կանչում է, լսում է, մայրիկը երբ կանչում է, չի լսում, օրինակ, ամենատարբեր ձայներ, երբ դուք ձեր աչքերը բացում եք առավոտյան, փորձեք հասկանալ հասկանալ, թե ինչ եք լսում դրսից եկող ձայները, տան ներսում հնչող ձայները եւ այդ բոլորը փորձեք ստուգել երեխայի դեպքում։ Նա լսում է թե ոչ եւ հետո տարբեր հերավորություններից, օրինակ նույն այդ դռան զանգը, հերախոսի զանգը, տանքի անդամների ձայները, տարբեր հերավորություններից, տարբեր ուղություններից փորձեք հասկանալ, որպեսզի այդ ցուցումները դուք տակ մասնագետին, որ ինքը կարողանա ճիշտ ծրագրավորել լսողական սարքը, որովհետեւ սա այն տարիքն է, երբ երեխան ինքը դեռ չի ասում, ես սա լսում եմ, սա չեմ լսում։ Լսողական խնդրով երեխայի հաջողություններ գրանցելու եւ խոսքի ճանապարով գնալու ամենակարևոր պայմանը ընտանիքի համախմբվածությունն է մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ շատ հաճախ կլինեն այդ դեպքերը, որ խնդիրը հայտնաբերվելուց հետո ընտանիքը բաժանվի մի քանի մասի, առնվազն 2 մի մասը, օրինակ, մայրասի, որ մասնագետներն ասում են, պիտի պարապենք, պիտի երեխան նստի եւ այս գույները սովորի, ես պիտի նրա հետ գնամ օրինակ հարևանի գոմում կովը կթելու ձևերը տեսնելու եւ նրան բացատրելու կամ թե ինչպես է հավը ձուա իսկ մյուս կեսը օրինակ շատ հաճախ տատիկները եւ պապիկները տասի ինչ ես ուզում երեխայից դեռ շուտ է դեռ վաղ է կխոսի քերինել է ուշ խոսել նոր եղբայրնել է ուշ խոսել մորքուրը օրկը եւ այլն խնդրում եմ ձեզ սիրելի տատիկներ ու պապիկներ երեխաների մի մոտեցեք խնդրին այդ տեսակետից։ Դուք ընդունեք, որ եթե այո հաստատվել է երեխայի խնդիրը, ապա այո պիտի երեխան պարապի սկսած հենց 6 ամսականից, 9 ամսականից, 1 տարեկանից, երբ որ հաստատվել է խնդիրը։ Հայաստանում եւ մարզերում ապրող լսողական խնդիրներով երեխաները շաբաթական 3-ից 4 օր հաճախում են Արաբկիր բժշկական կենտրոնի մանկական սուրդոլոգիայի կենտրոն, որտեղ բացի սուրդոմանկավարժների հետ պարապմունքներից անց են կացվում նաեւ երաշտական թերապիայի պարապմունքներ ցավոք Արցախաբնակ լսողական խնդիրներով երեխաները դեռևս չունեն այդ նույն հնարավորությունները։ Արցախի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մանկավարժա հոգեբանական աջակցման բաժնի պետ Հասմիկ Եսայանի խոսքով կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների, այդ թվում լսողական խնդիրներով երեխաների համար մինչև 2021 թվականը Արցախի հանրապետության կառավարության որոշմամբ պիտի ունենայինք մանկավարժա հոգեբանական կենտրոն, որը սակայն չիրականացավ։ Ինչպես հասկանում եք, խնդիրը հայտնաբերելուց հետո բավականին երկարատև աշխատանք է պահանջում։ Այստեղ պիտի միջամտեն եւ սուրդոմանկավարժը եւ լոգոպեդը, հատուկ մանկավարժը ու հասկանալի որ նման մասնագետներ մենք քիչ ունենք, ոչ բոլոր դպրոցները ունեն լոգոպեդներ, ընդհանրապես լոգոպեդներ մենք ունենք միայն Ստեփանագերտ քաղաքի դպրոցներում, այն էլ ոչ բոլորը ունեն համապատասխան կրթություն։ Լսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող աշակերտները ծրված են շատ տարբեր տեղեր են։ Հնարավոր չի որ դպրոցը մի երեխայի համար ունենա սուրդու մանկավարժի հաստիկ օրինակ, դրա համար կենտրոնը պիտի ունենար ավելի նեղ հատուկ մանկավարժական ուղղություններով աշխատող մասնագետներ, որոնք ըստ անհրաժեշտության կայցելեն երեխաներին իրենց դպրոցներում ու կօգնեն եւ երեխային եւ դպրոցի մասնագետներին ճիշտ անհատական պլան կազմելու հարցում եւ ճիշտ աջակցության աջակցություն կազմակերպելու հարցում։ Արցախում ընդամենը երկու սուրդոմանկավարժ ունենք։ Անտոնինա Սարգսյանը նրանցից մեկն է։ Ու թեպետ սուրդոմանկավարժների կարիքն Արցախում շատ սուր զգացվում է, այդուհանդերձ Անտոնինան աշխատանքով ապահովված չէ։ Մարտիկ իրազեկված չեն դպրոցականները, ովքեր պատրաստվում են ուսանող դառնալ, իրազեկված չեն, որ կան շատ մասնագիտություններ, որոնց պակասը Արցախում շատ շատ է զգացվում։ Այդ մասնագիտություններից է սուրդոմանկավարժությունը եւ տեսնելով, որ Արցախում ընդհանրապես մասնագետ չկա եւ բազմաթիվ ծնողներ ծանրալասություն ունեցող իրենց երեխաներին մեծ դժվարություններով հասցնում են Երևան սուրդոմանկավարժական աշխատանքների մասնակից դարձնելու համար եւ այդքան էլ արդյունավետ չի լինում, քանի որ երեխաները եւ հոգնած են լինում եւ հնարավոր է ֆինանսապես ծնողը չհասցնի սիստեմատիկ տանել ու Այստեղ երեխաները մնում են բարձիթողի վիճակում։ Արդեն տարիներ հետո մենք ունենում ենք այնպիսի հասարակություն, որը առողջ չէ։ Անտոնին անցավով է խոսում պետության թերացումների մասին, հատուկ կարիքներով երեխաների առողջապահական եւ կրթական պահանջմունքները չբավարարելու առումով։ Նա հերու չի գնում եւ խոսում է իր քաղաքի Մարտունիի օրինակով։ Կրթության նախարարությունը համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկում, կարող եմ նշել, որ Մարտունում կան շատ երեխաներ, որոնց հետ ոչ ոք չի աշխատում, դպրոցում չկա հատուկ մանկավարժ, իսկ երբ հատուկ մանկավարժը ներկայանում է ասելով ես կարող եմ օգնել, ես պատրաստ եմ օգնել, ասում են, որ հաստիկ չկա, պետությունը չի ֆինանսավորում եւ հաստիկը չկա։ Այդուհանդերձ Անտոնինան իր մասնագիտական կարողություններով պատրաստ է անշահախնդիր աջակցել Արցախում ապրող լսողական խնդիրներով երեխաներին։ Ամենայն պատասխանատվությամբ եւ մեծ սիրով կարող եմ ասել, որ կարող են դիմել բոլոր այն ծնողները, ովքեր ունեն իմ օգնության կարիքը, կօգնեմ ինչով կարող եմ, որպես հատուկ մանկավարժ եւ որպես սուրդո մանկավարժ։ Արցախի մեր մյուս սուրդոմանկավարժն ու բազմաթիվ հաջողություններ գրանցած 4-րդ աստիճանի ցանրալսությամբ Յանայի Մայրիկն էլ խոսում է առողջապահական ոլորտի բացերից։ Առողջապահական ոլորտի մասով կասեմ, որ այստեղ ոչ բոլոր հնարավորություններն են, որ կարող է անցնի լսողության խնդիր ունեցող երեխան։ Այդ իսկ պատճառով ծնողները ստիպված են լինում որոշակի գումար ժամանակ հատկացնել եւ հետազոտությունն անցնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առողջապահության նախարարությունից ստացած տվյալներով 2023 թվականից ծնողներն այլևս ստիպված չեն լինի երեխաների լսողությունը ստուգելու համար մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Նախատեսվում է Երևանի Պետական Բժշկական Համասարանի լոր հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ դոցենտ Գարեգին Միրաքյանի հովանու ներքո Արցախից վերապատրաստման ուղարկել մասնագետի եւ լուծել մանկական աուդիոմետրիստի խնդիրն Արցախում։ Իսկ հաղորդումը եկեք ավարտենք ծնողական on-line դպրոցի ղեկավար Կարինե Հարությունյանի ողջևորիչ խոսքերով։ Եթե լինեն ինչ-որ հարցեր, դուք անձամբել կարող եք ինձ գտնել, ես կարող եք գտնել Facebook-ում կամ այլ սոցիալական ցանցերում եւ գրել, եւ ես սիրով որպես ծնող ձեզ կուղորդեմ, ինտենսիվ հետևեք այդ դասընթացին, հա, ծնողական դպրոցի, կապ հաստատեք սուրդոմանկավարժների հետ եւ ճիշտ գրագետ ճանապարհներով դուք պիտի գնաք, իսկ այդ ճանապարհները ծնողական դպրոցում բարդ, բայց հնարավոր դուք կգտնեք ամենայն մանրամասնությամբ։ Եթե էլի լինեն հարցեր, զանգեք, գրեք, կապվեք մեզ հետ։ Մայրիկների անկյունում ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյաններ կհանդիպենք հաջորդ Կիրակի Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։